Ella dice siempre sola que más la acompaña. Nada que explicar, nadie la regaña. Pa' salir con la mente daña, pone camuflaje desde que se baña. Suéltate, pégate con mi cuerpo. Suéltate, no me hagas perder el tiempo. Ella por el día una, se disfraza para esconder su identidad. Obtiene lo que quiere sin necesidad alguna, con esa carita y ese cuerpo tan sensual. Y se transforma cuando cae la luna. Si no la conoces bien, te puede enamorar. El flow de ella no lo tiene ninguna. Siempre llama la atención donde la ven llegar. Yo, yo, yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Sí. Ella es como la luna, solamente sale de noche. Que un poco lo que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo las uñas y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo. Muchos la conocen, poco la han metido. Y eso es lo más que me corre de ella, es que no ha corrido. Tiene a todos los machos su Instagram metido. Viendo los videos que ha subido. Moviendo las nalgas se fue viral. Todo es natural, sin nada que envidiar. Llama la atención de solo llegar y sin película. la boca se pone un pestillo porque nadie tiene un veneno de ella en el corillo. Ella es nocturna, sale de noche y es que yo la pillo, en cabeza en la más buscada, flow amado carrillo. Como los fantasmas y que de noche no se ven, jugando un juego que ya yo me sé. no seco de casa sin antes echarme media pala La trepa si me siente en la lupa, Ella me dice que le encanta, conmigo una habla contigo una santa. Dice que casi ni fuma, solo lo hace con su amiga. Está conmigo y prendiendo se levanta. Yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Ella es como la luna, solamente sale de noche. Que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo la uña y el pelo no es el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su dueño. Y se maneja, cada vez que yo la veo, parece una chimenea, fumetea y chingotea. Bella quitando no todo el mundo la tratea, así que. tiene la autoestima alta. No quiere relaciones, se dejó del debo porque ya no le hace falta. Y todo el mundo la quiere, pero ella dice que se queda sola. Peligrosa como una pistola, y por ningún hombre ella llora. Yeah. Alca me dijo que era la misma Susana, que era sana, que era tranquilita y reservada. Conmigo es lo contrario, malvada. Me piden que las piernas le abra. Algunos la llaman diabla y otros diosa. Tú la invitaste a fumar y dijo que no hacía esas cosas. Pero conmigo quemó una onza. Ella tiene mil envidiosas, pero es porque está bien poderosa. La otra no puede medir fuerza. Hasta las mujeres saben que está buena. Su carita engaña, pero es bien perversa. Te dijo que no, que ella no era así, pero conmigo sí bellaquea. Muchos le escriben pero pichea. Dice que la que puede frontera Me llama después de que janguea a la hora que sea. Yo, yo, yo sé que son poco lo que le han metido, pero muchos la conocen. Ella es como la luna, solamente sale de Ya Que son poco lo que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo las uñas y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo. La mujer, Brian Mayer, Santo niño bebé, Indicando movie. Jay Willer, Jay Willer, Brian Myers. Santo Niño, oh.